Slušate uživo rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda. Ovo je naše rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda. Upravo sam se sjetila da nisam još napravila francusku, ali to ću napraviti čim dođem kući, <clears throat> Jel mi danas, kao što znate, e, postavljamo e, Guinnessov e, rekord. E, jedna jako lijepa priča, Charles Dickens, Božićna priča. Sve do smrti Marlija prije sedam godina, Marli i Scrooge vodili su svoju trgovačku poslovnicu kao ravnopravni partneri, a od tada je Scrooge sam vodio poslove. Scrooge je bio nevjerojatno škrt i izrazito pohlepan. Osim toga bio je zatvoren kao školjka. Nitko ga nikada nije zaustavljao na ulici da bi progovorio s njim koju riječ, da bi saznao kako je ili da bi raspitao se kojim putem treba krenuti. Nijedan ga prosjak nije zamolio za milostinju i nijedno ga se dijete nije usuđivalo pitati koliko je sati. Ali to skruđa nije nimalo zabrinjavalo. Njemu je to odgovaralo. Izbjegavao je ljude kao što su i oni izbjegavali njega i nije suosjećao baš ni sa kim, ni s čovjekom, ni sa životinjom. Jednom je baš na badnjak Skruć sjedio u svojoj poslovnici. Vani je bilo ledeno, maglovito, neugodno. Crkvena su zvona otkucala tek tri sata, ali je već bilo potpuno mračno. Vrata njegove kancelarije bila su otvorena kako bi mogao nadzirati svoga pisara Krečita, koji je sjedio u bjednoj tjesnoj sobici pokraj njegove i prepisivao pisma. U prostorijama je bilo vrlo hladno, ali se Scrooge radije toplije oblačio samo da ne bi potrošio više novca za ugljen. Tako ni pisar nije imao drugog izbora nego da povuče ovratnik do brade. Sretan Božić, dragi ujače, začuje se odjednom živahan glas. To je bio Alfred, sin njegove pokojne sestre. Pih, klikne Scrooge. Potpuna besmislica. To sigurno ne mislite ozbiljno, reče nečak. Božić nije besmislica. I kako ozbiljno mislim, odvrati Scrooge. Zašto si baš na Božić uvijek tako veseo i zadovoljan kad si siromašan kao crkveni miš? A zašto ste vi upravo u to doba tako mrzovoljni kad ste tako bogati? Veselo mu je rekao nečak. Nemojte se ljutiti. Kakve koristi od Božića? Samo se troši novac i neumjereno se jede, kaže Scrooge. Ja sam Božić uvijek doživljavao kao vrijeme puno dobrote i opraštanja, reče nečak. I premda mi taj blagdan nikada nije napunio džepove zlatom, ipak mi je donio dobra. Pisar u pokrajnjoj sobici nevoljko se složio s njim. Još samo jedna riječ pa ćete moći proslaviti Božić gubitkom svog radnog mjesta, zareži Skruđ. Ne budite tako zli prema njemu, reče nečak. Molim vas ujače, dođite sutra k meni na ručak, bar jednom u toliko godina. Imam zbilja pametnijeg posla nego da posjećujem vas dvoje u vašem toplom domu. Podrugljivo kaže Skruđ. Od srca mi je žao što ste danas tako tvrdokorni, ali vidim da nećete doći pa vam želim blagosloven Božić i sretnu Novu godinu. Skruđ je ljutito gledao za svojim nečakom. Dok je on izlazio u poslovnicu su ušla dva muškarca. U ovo svečano doba, gospodine Skruđ, započne jedan od njih, poželjnije je nego ikada pobrinuti se za siromašne i bolesne. Mnogi ljudi nemaju osnovne stvari potrebne za život, pa bismo vas zamolili za mali prilog. Zar više nema kaznionica i popravnih domova? Pita Scrooge. Želio bih da je tako, odgovori gospodin. A zakon o siromasima, je li on još na snazi? Uporno je dalje pitao Scrooge. On je još uvijek na snazi, gospodine. Oh, onda sam potpuno miran, reče Scrooge, jer je dovoljno radi na suzbijanju bijede i siromaštva na ovom svijetu. I ja već pomažem uzdržavanjem tih ustanova, to zaista nije jeftino. Ali gospodine, primijeti njegov sugovornik, mnogi bi radije umrli nego da pođu onamo i prihvate pomoć. Ako im je draže umrijeti, neka to samo učine, tako će se spriječiti prenapučenost, odvrati skruđ. Ne dam ništa, ni za mene Božić nije nikakav poseban dan. Zašto da ga onda uljepšavam sirotinji? Doviđenja, gospodo. Njih su dvojica vjerojatno shvatila da se tu ne može ništa izvući, pa su se udaljila. Skruđ je bio ponosan na svoj razboriti odgovor i vratio se dobro raspoložen na posao. Konačno je došao kraj radnog vremena. Skruđ je nerado ustao sa stolca, a to je bio znak za krećita da i on može ići kući. Sutra vjerojatno želite biti cijeli dan slobodni, ljuto je rekao Skruđ, kao da nema ništa pametnijega na svijetu od slavljenja Božića. Samo ako se vi slažete, gospodine, odgovori pisar. Ja se ne slažem, odvrati Scrooge, ali ako vam taj slobodni dan odbijem od plaće, smatrali biste to nepravednim postupkom, a s druge strane očekujete da vam drage volje platim za dan kad ne radite. Krečić se bljedo smješkao i spomenuo da se to događa samo jednom u godini. To ipak nije razlog da se komu svakoga 25. prosinca izlači novac iz džepa. Ali, nastavi Skruđ... Očekujem da ćete zato preko sutra biti ranije nego obično na radnom mjestu. Pisar mu to obeća i brzo se uputi kući svoje obitelji. Skrđe kao obično večerao usput u nekoj bijednoj gostionici i tek vrlo kasno krenuo kući. Stanovao je u stanu svoga preminulog poslovnog partnera Marlija, u nekoliko mračnih prostorija jedne stare, sumorne zgrade u stražnjem dvorištu. Te večeri stražnje dvorište bilo neobično tamno, pa je Skruć gotovo pipajući morao tražiti vrata. Gusta je magla obavila smrznuti grad. Kad je Skruć gurnuo ključ u ključanicu, na zvekiru se odjednom ukaže Marlijevo lice. Svijetlilo je u neprozirnom mraku dvorišta. Činilo se da ga Marli gleda na svoj uobičajeni način. Kosa mu je bila čudno nakostriješena, a širom otvorene oči bile su ukočene. Zbog toga i zbog blijedila lica bilo je strašno i Skruć se užasno trgnuo, ali kad je ponovo pogledao Zvekir, čudne pojave više nije bilo. Na trenutak je Skruć osjetio onu jezu koja ga nije obuzimala još od djetinstva. Ipak je ponovo uhvatio kvaku, otvorio vrata i stupio u veliko mračno predvorje sa širokim starim stubama. Oprezno je pogledao iza vrata ali se na unutrašnjoj strani nije vidjelo ništa osim vijaka koji su držali kvaku. Pih, oglasi se skruđ i zalupi vrata. Njegova mala svjetiljka nije mogla osvijetliti cijelo predvorje, ali je mrak jeftin, a on je volio sve što je jeftino. Prije nego što je zatvorio vrata svoje sobe, pretražio je stan da vidi je li sve u redu. Pošto se uvjerio da je u njegovu stanu sve u najboljem redu, Skruđ je zadovoljno zalupio vrata svoje sobe i zaključao ih. Danas čak dva put, što inače nije običavao. Obukao je kućni ogrtač i papuće, stavio na glavu noćnu kapu i krenuo do kamina da se još malo zagrije. Vatra je bila vrlo slaba, preslaba za tu hladnu noć. Kamin je bio prastar i obložen pločicama na kojima su bile prikazane scene iz Svetog pisma. No dok je Scrooge zadubljen u misli promatrao slike, odjednom se i tu u njega ukočeno zagleda Marli. Kakve besmislice, poviče Scrooge. Što li ja to večeras umišljam? Pogled mu se odjednom zaustavi na zvoncu koje je davno zaboravljeno visjelo u kutu. Na svoje veliko zaprepaštenje vidio da se zvonce počelo njihati. Obuzeo ga je neobjašnjiv strah. Zvonce se njihalo sve jače i jače i konačno tako jako da je njegov jednolični mukli zvuk odzvanjao cijelom kućom. Skruđa oblije hladan znoj, ali isto tako iznenadno, kao što se počelo njihati, zvonce naglo stane. Kakva besmislica, ponovi on i zatrese ljutito glavom. Na posljedku dva put sam okrenuo ključ u bravi. Ali se u istom trenutku kroz vrata progura nešto što je bilo vrlo nalik Marliju. Skruđ uzmakne. Bio je to zaista Marli, kao uvijek odjeven u prsluk, uske hlače i čizme visokih sara. Lanac koji je teško vukao za sobom obavijao mu je tijelo, a bio je sastavljen od ključeva, kazeta za novac, lokota, mjenica i novčanika. Marlijevo je tijelo bilo prozirno, pa je Skruć, kad je točnije pogledao, kroz prsluk vidio puceta na leđima njegova dugog kaputa. To je, poviče Scrooge ledeno. Što hoćeš od mene? Tko si ti uopće? Nije mogao vjerovati da pred sobom stvarno vidi Marlijev duh. No dobro, reče Scrooge nestrpljivo. Tko si bio? Za života sam bio tvoj poslovni partner, Marli. Kakav je to lanac? upita Skruđ. Nosim lanac koji sam iskovao za vrijeme svoga života, odgovori Marli. Njima sam se sam zavezao i dobrovoljno sam ga nosio. Njegove su ti karike sigurno poznate, zar ne? Skruć se počne tresti i zabolji se razgoračenim očima u lanac koji mu se učinio beskrajno dugim. Te karike poznavao. One su predstavljale jedini sadržaj njegova života. Zarađivanje i umnožavanje novca. Tvoj lanac, Skruđ, nastavi duh. Bio je pred sedam badnjaka jednako dug kao i moj. Otada si vrlo teško radio, pa je on sada postao mnogo dulji i teži. Zašto nosiš taj lanac? pita bojažljivo Skruđ. Moja je duša osuđena da tumara uokolo i promatra što bi me ranije bilo moglo učiniti sretnijim. Za života nikada nisam prešao uske granice naše poslovnice. Sada ih moram prelaziti kao duh. Ali ti si uvijek bio vrlo dobar poslovni čovjek, s nerazumijevanjem zamuca Skruđ. Dobar poslovni čovjek, poviče sablast. Ti očito ništa ne znaš. Moj posao trebao biti čovečanstvo i opće dobro. Moj poziv trebao biti ljubav i samilost. Tada bih bio pošteđen sudbine da beskonačno tumaram ovim svijetom. Skruč se pomalo naježi, pomislivši na svoj vlastiti život koji je tako nalikovao nekadašnjem Marljevom životu. Smeteno je obrisao snoj, znoj sa čela. Slušaj me, tada će duh. Došao sam da te upozorim ti i još možeš promijeniti svoj život i zato se možeš nadati da ćeš izbjeći mojoj teškoj sudbini. Posjetit ćete još tri duha. Duh prošlog Božića, duh sadašnjeg Božića i duh budućeg Božića. Oni će ti zajedno pokazati put koji moraš krenuti kako bi promijenio svoj život. Očekuj prvog duha sutra, kad zvono otkuca jedan sat, drugoga sljedeće noći a trećega u isto doba u noći nakon toga. Je li možda to nada o kojoj si govorio? Pita Scrooge slabašnim glasom. To ne mogu vjerovati. A ja ti kažem, bez posjeta triju duhova uzoludna ti je svaka nada, odgovori Marli. S tim se riječima okrenuo prema prozoru, otvorio ga i odlebdio u mračnu, hladnu noć. Skruć se probudio kao iz sna. Brzo je zatvorio prozor kroz koji ulazio ledeni zrak. Provjerio je vrata sobe, još su bila dvostruko zaključana. Zapitao se je li on to sve bio samo umislio ili se zaista sastao s marljevim duhom. Kakva glupost, htio je reći, ali mu riječi nisu izlazile na usta. Legao je u krevet i odmah čvrsto zaspao. Kad se skroć probudio, bilo je tako tamno da nije vidio ni prst pred nosom. Skruđ je opet legao u krevet i mislio na Marlijev duh. Nije li to možda ipak bio samo san? Nije znao odgovoriti na to pitanje. Marlijev mu je duh nagovijestio posjet u jedan sat. Zato je odlučio ostati budan i usluškivati dok ne prođe puni sat. Konačno je začuo zvuk zvona. Bim bam, četvrt sata. Bim bam, pola. Bim bam, tri četvrt. Bim bam, jedan sat. Sve je bilo mirno puni sat, klikne Skruđ, a ništa se nije dogodilo. Istog se trenutka njegova soba rasvjetli i netko rastvori zastor njegova kreveta. Pred njim je stajao čudan lik, duge bijele kose, ni dijete, ni odrastao čovjek. Njegovo lice nije imalo ni jedne bore, ruke su mu bile duge i jake, a noge skladno oblikovane. Bio je odjeven u bijeli haljetak blistavim pojasom. Na glavi je imao krunu iz koje je sjala zraka svjetla. Jesi li ti duh mi je dolazak najavljen? Pita Skruđ. <clears throat> da, ja sam duh prošlog Dubožića. A što te dovelo k meni? Tvoje dobro. Ustani i pođi sa mnom, reče duh i blagim pokretom uhvati Skruđa za ruku. Zajedno su krenuli prema prozoru, kroz zid i odjednom se našli na otvorenoj cesti su bio strana koje su bila polja. O, dragi Bože, poviće Skruđ, kad je razabrao gdje se nalazi. Pa tu sam se rodio i pohađao školu. Krenuli su cestom i skruđe je prepoznao svaku ogradu, svaki stup i svaku stablo. U daljini se naziralo se oce s crkvom i mostom preko male vijugave riječice. Iz smjera škole jahali su im u susret dječaci koji su veselo brbljali njegovi nekadašnji školski prijatelji. Skruđ ih je sve poznavao. Na križanjima dječaci su se razilazili, zaželjeli bi jedni drugima sretan Božić i uputili se kući. Zašto ga je toliko obradovalo kad je čuo kako jedni drugima čestitaju Božić? Duh ga je vukao dalje. Škola nije potpuno napuštena, reče. U nje je još jedno dijete, za koje se njegovi ne brinu, pa ni za Božić nisu došli po njega. Skruđ je prepoznao to dijete, on je bio taj dječak koji je sam, sam sad sjedio u klupi zadubljen u knjigu. Jadan dečko poviče skruđ pun sučuti prema nekadašnjem ja i brizne u plać. Duh se zamišljeno smješkao. Onda se promijenila slika pred njihovim očima. Dijete je postalo veće, a prostorija starija. Žbuka se ljuštila sa zidova i otkrivala gole daske. Skruđovo nekadašnje ja nemirno je hodalo gore dolje po sobi. I sad je bio sam. Svi su drugi djeđaci već odavno napustili školu i bili na putu kući kako bi proveli Božić sa svojim obiteljima. Dječak je neprestano pogledavao prema vratima, jesu li ga i ove godine zaboravili. Odjednom se vrata otvore, uđe mala djevojčica i obavije svoje tanke ručice oko njegova vrata. Došla sam da te odvedem kući, dragi brate. Klikne dijete veselu. Kući, mene, pita dječak u nevjerici, ali mu lice blisto od sreće. Naravno, reče djevojčica, otac je mnogo ljubazniji nego prije, pa sam ga pitala mogu li poći po tebe. Evo, dragi moji, to je bila početak priče, a vi naravno e, potražite ovu lijepu e, priču po knjižnicama, to je Charles Dickens, Božićna priča.